book twoเก้าสิบแปดเดวเดสตอสัมสันทานซ้อนสันทานดูปลีเวสนิซีการเดินทางสนุกก็จริงแต่เหนื่อยเกินไป p ุ t โว a นเย่บิ i โลเลโป ali previše naporno. รถไฟมาตรงเวลาก็จริงแต่คนแน่นเกินไป Voz je bio tačan, ali prepun. โรงแรมอยู่สบายก็จริงแต่แพงเกินไป Hotel je bio ugodan, ali skup. เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ On uzima ili autobus ili voz เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า On dolazi ili danas uveče ili sutra ujutro เขาพักอยู่กับเรา หรือไม่ก็พักที่โรงแรม on stanuje ili kod nas ili u hotelu. เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Ona govori kako španski, tako i engleski. เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริดและในลอนดอน Ona je živela kako u Madridu, tako i u Londonu เธอรู้จักทั้งประเทศสเปนและประเทศอังกฤษ Ona poznaje kako Španiju, tako i Englesku. เขาไม่ได้โง่เท่านั้นแต่ยังขี้เกียจอีกด้วย On ne samo da je glup, već je takođe i lenj. เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย Ona ne samo da je lepa, već je i inteligentna. เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย Ona ne samo da govori nemački, već i francuski. ดิฉันเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ Ja ne znam svirati ni klavir ni g i t a r ดิฉันเต้นไม่ได้ทั้งวอลและแซมบ้า Ja ne znam plesati ni valcer ni sambu. ดิฉันไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Ja ne volim ni operu ni balet. ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งเสร็จเร็วขึ้นเท่านั้น Što brže radiš, to si ranije gotov. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Što ranije dođeš, to ranije možeš อีจีคนเรายิ่งแก่เท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียดคร้านขึ้นเท่านั้น Što si stariji, to si više k o m o t